Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, Huwag mong ikalungkot ng labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis at pumunta kay Hesi na taga Bethlehem sapagkat pinili ko na maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Sumagot si Samuel, Paano ko pupunta roon Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niyang nagpunta ako roon. Sinabi ng Panginoon, Magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka sa akin. Anyayahan mo si Hesi at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis. Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ng Panginoon. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya'y sinalubong na matatanda ng lungsod at nanginginig na tinanong, Sa ikabubuti ba namin ang inyong pagparito? Oo, sagot niya, naparito ko upang maghandog sa Panginoon. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin. Pinahanda rin niya si Hesi at ang mga anak nito at inanyayahan sa paghahandog. Na magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Hesi si Abinadad at pinaraan din sa harapan ni Samuel. Ngunit umiling si Samuel at sinabi, hindi rin siya ang hinirang ng Panginoon. Tinawag ni Hesi si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ng Panginoon. Isa-isang tinawag ni Hesi ang pito niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Hesi, Wala ka na bang anak kundi iyan? Mayroon pang isa, yung pinakabata, at pastol ng aking mga tupa, sagot ni Hesi. Sinabi ni Samuel, ipasunod mo, hindi natin sisimulan ng paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Hesi. Siya ay makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Siya ang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Pagkatapos, si Samuel ay umuwi sa Rama. Ang Salita ng Diyos Si David na aking lingkod ang hinirang kong ibinukod. Ika'y nagsalita noon pamanguna sa mga lingkod mo, at ipinakita iyong pangitain at ito ang badya. Aking pinutungan ng isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Si David na aking lingkod ang hinirang kong ibinukod. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahira ng banal na langis, kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Si David na aking lingkod ang hirang kong ibinukod Ako'y tatawaging aman niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay, Nangingitil ng uhay ang mga alagad, kaya't sinabi ng mga pariseo kay Jesus, Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga. Sinagot sila ni Jesus, Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siyatang kanyang mga kasamay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon, ngunit kinain niyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama. Sinabi pa ni Jesus, Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao, hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga, Sapagkit maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao, ang mabuting balita ng Panginoon. Awit at papuri Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ayon sa kalendaryong liturhiko ng Simbahang Katoliko. Handog sa inyo ng Brinknotes Podcast Network. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa programang ito, magtungo lamang sa www.bncast.com o di naman kaya sa www.awitatpapuri.com. Pagpalainawa tayo ng Panginoon. Podcasting from Manila, Philippines to the World Wide Web. This is the Brinknotes Podcast Network.